ana sema kana kana na ti ro re ni ku ho krishna na sro ni ana se no na ti ro re ni ku ho krishna Nalika suara makem-makem, sohabat, rojo kebingungan. Akhirnya semurun ayat sehingga ramai Maka Israel Masa Ibrahimu orang sapa Nabi Israel. Yahudi ya neku Yahudi. Wala Nasrani lan ora Nasrani. Nabi Israel ora wong Yahudi. Lan ora wong Nasrani. Walakin kana takdiri Allah sapa Nabi Ibrahim sampai pada dua kan sangat patuh. wong ekstra. Wa maka namina musliki dan orang sapa Nabi Ibrahim sudah kasut kolohan ewa musyrik Nalika ayat ini temurun, para sahabat gembira sangat rumah. Jatuh-jatuh ada suara, ngarang-ngarang Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani, Nabi Ali Nabi, ayat ini diwocok. Akhirnya, mengumpulkan jodoh jelek. Bahwa yang di rumah ada Nabi Ibrahim itu yang uji. Wong Kristen Kristen juga ada Nabi Ibrahim Wong Kristen. Itu namanya Yakul cara kudus Wong Yakul. Dan sebagai jarak waktu Nabi Ibrahim karo Nabi Musa itu jarak waktu sewu tahun Nabi Ibrahim wafat sewu tahun Nabi Musa Nabi lahir Padahal timbule ana kabeh yang rugi iku dak jane Nabi Musa Nabi Musa kalau mesti kere ake Nabi Harun nampak di kapta orang Nabi Musa Nabi Harun akan nane Islam Assalamualaikum Nabi Musa, Nabi Harun, Muhammad. Sejadi Nabi Musa, kalau Nabi Harun, namun kasih setahun. Berwafat, Nabi-Nabi keluarga, kita tahu lah. Ada yang berubah, diubah Nadi suatu jasa orang jiwa awai rosono. Aku moya lusi. Jadi aku moya lusi itu aku mo kainan dari nane dari Israel sentakir. Nabi Ibrahim itu sewa tahun kabur. Ya Pak Isha Nabi Ibrahim tidak lolo Yahudi. Wong Yahudi ini juga mono. Di bule Nasrani Kristen. Kristen Nasrani Podrogo Katolik Podrogo Kristen. itu timbulnya belajarnya Nabi Isa di Rahmat. Nabi Isa letih dari Nabi Musa sewu tahun. Nabi Musa dari Nabi Sulamir kasih sewu tahun. Jadi Nabi Isa dari Nabi Ibrahim, Rahim, Rahim, The that they only after one person, Prasadana Pihishati Rapa, Dujon Rapana Sajni Pen, Pita Pahishati Rokra Rokra. राज्य और न बिल्कुल आपको मोक्ष संतातों लिए प्रोटेस्टर लग गया है Dopo il giorno di tempo, tempo, appena più grande, ma con un po' presto, e ci ne vanno gli altri, gli altri, uomo, gli altri figli, grandi. Ora ne portanti rampiran a palata, ayat-ayat Al-Quran. Mesti jahat untuk akidah keyakinan. Apalah tak kena itu untuk keyakinan. Melainkan dia kalau tahu lah. Patung waktu sebelah. Bom patung usai dari manusia waktu sebelah. Dia kalau tahu lah. Porque para el Medellín, Nafi Ibrahim, Tiago Piaruti, Nafi Ibrahim, Tiago Bob, Nafi Padahal si Bule Yahudi, Bagaimana Nafi Musa, Tiago Tadi Nafi, Nafi Bule Yahudi, Bisa Kecil, Bisa Kecil, Bisa Kecil, Bisa Kecil, Badani Nabi Isa dirabah, eh E dirobah robah. Jadi kali itu, Ana agama yang lupi itu Nabi Ibrahim, tak sudah bersebu tahun. Ana nasoni, Nabi Ibrahim tak sudah bersebu tahun. Maka Isa marah-marah secara proses diatur ngomong sakit-sakit Tidak alami Ia yang halus Pondo anjus jasro Iku dawe terang Kok Yahudi Ngarang-ngarangi Nabi Tuhan Yahudi Ono sing nyerahane nabi Ibrahim wong wes sing iku gak orang ini nek ta. Cok cok te. Lek manung iki cok cok cok cok. Padahal dari wong halus. Cok cok te wong ya lucu. Cok cok te wong macan. Kok gak lucu sih ae. Mulane para pemimpin-pemimpin Islam. Kandungan Indonesia khususnya Jawa. Kuhormat istirahat sunan-sunan. Sunan-sunan Somo. Atau wali Somo. Sampai baca ini, saya akan menonton pesan pesareane para wali sunandama mesti ana mesti sunandjo terus ninggali mesti sunando rio raja rumah sakit nabi nong udong morio mungkai malam hasil orang mesti Tuhan dari syukur demak orang masjid mati sunan sunan ciri kuat syarat di dalam orang masjid salah timur rasen rahmat sunan ampel sepuh sepuh wali sono orang masjid jadi wali sono itu menjadi masjid اور وہ شکتا سے شکتا سے گلومان گلومان ناکے گلوم جا کل جا سے اپامانے جرنا مشید کے ایسو جمارا ہے چنان دوتیل چوتیل چنان دوتیل تیلیو آن رجنان tapi nyatanya kalau Malah-malah Tuhan putus Kristen Rono Tuhan putus Yahudi Buddha Hindu Pembudu Orang sama saja Jadi Ini jadi meski Oke ngomong Wakal Mulanya kita umat Islam supaya ninggali seno. Tandu ninggali anak kutu. Tidak kutu dewa kamarnya orang Masyarakat tonton-tonton yang bernasib. Menjajalah masjid yang dalam. Masjid yang mendekat pun jajalah nawa. Apakah asir-asir al-mu'ammal, ala masjid kayu gawet, ala kawadu tuwan ala, ala masjid ya. arah kudu itu, itu kalau ngomong, maka itu jelas esna. Jadi semarot. Jadi sehingga marah, ketumpah harus tonggo sehoro masjid. Ini kesimpulan. Mulanya nama kabinan kabinan masjid dan lalu misalnya. Kata mana masjid dua lo. Ya sudah saya masjid. Tapi orang musuh lagi. Kabinan sehoro masjid dua lo. وهذا النبي إن أولى الناس شعب من الوجه بالحق بالحق يا موسى سوى عليك بالحق بإبراهيم كلام نبي إبراهيم سوى بالحق itu lalu nak kata saya sibuk wong sing lomi kuti nabi berani mesti ne sing ngomong ngomong masalah nabi berani yo wong sing kuti nabi berani kamu jamane nabi berani sampai itu yo putra putra putu putu ne putra ne nabi sing mbok pertama Isa putrane Esa, putune Nabi Ibrahim Yakub putrane Nabi Yakub Nabi Yusuf mestine iku sing ngomong iku Nabi Israel benar jadi kakda bareng-bareng tahu kakak Nabi Esa melani mestine sing dirusak ngomong-ngomong itu sing diikuti agama Israel yaitu kalau anak putune ini bahasa mantek jadi susunan Al-Quran itu bahasanya mantiki Ya bisa dikisah, ya bisa dikisah, mantiki Wahada Nabi Yulam ini kandil Nabi. Kandil Nabi berkat sebagai Allah. Lima jauh Qur'an. Kandil Nabi nombok Qur'an agama ini. Sebagian besar dari hati kandil Nabi cocok sekarang dari hati Nabi Ibrahim. Jadi saya ingin berkat ngomong-ngomong Nabi Ibrahim. Nabi Isa, Nabi Yakub, Kanjeng Nabi, Kudin Pantus. Kudok-kudok kakur kakur. Waladina aman, ulang lo kakir kakur kelima. Kumpate Kanjeng Nabi, kalau sakit so isi. Kudin berubah ngomong-ngomong Nabi Kelari. Lantasane, Quran. Quran. Quran wahyu kitab suci sing berhak kita imanake walajuna Wallahu ta'i kursi Allah wa'i yuri muslimi Iku jatain bela niwa isna bela niwa mu'min Ono kekir kekira Allah tetap bela niwa bebas jawab esap juga lagi ke siapa lewat jawab Quran bicaranya nah, kadang-kadang ono suara namanya Indonesia Islamku eh, agama penjajah, menurut Yorodoh. lasciate a bianco eh, grazie alla Bibbia e tutti i lame della frase in faccia. Frase in faccia, putrane, gloria, gioio, gloria, gioio, razia, tutta la razia. itu itu kan kelima nomor lima mutro rajin harta dari berkiri ada rajin harta rajin rahmat sekerti Tuhan sama pertumbuhan paling tua Derehake sunnah Rasul. Tidak langkai kajian Nabi. <clears throat> Nopo itu. Ini eh, harga wisi. Nekol nolong kafir. Sehingga di. Di pindah. Itu dijegati. Nek-nek, kepalane wong kafir. Niku keres tangane kanjeng Nabi Tiara. Nabi ini Abu Talib. Abu Talib, Ramane Sayyidina Abu. Jadi itu caranya saksi ini kanjeng Nabi Abu Talib di saksi. Nabi akhirnya Abu Talib desa perjuangannya kajian Nabi. Tenaga Nabi, pikirannya, harta, kendana, dicurah, tidak membantu perjuangan Islam. Itu tidak ampun. Nabi dianggap jadi desa. Kalau nanti desa kan karo Abu Dhalib. Abu Dhalib Tuhan Putra namanya Ali. Kalau nanti dalam anak putri namanya Fatimah. Fatimah itu juga hati. Saya punya Ali padahal. Sekelama Abu Fatimah itu royokan. Birang-birang saya merawat. tapi kanjeng nabi milih ahli. Padahal Abu Talib kafir. Lalu ditiru kalau Raden Rahmat Sunan Ampel. Rawi Joyo dikenal rapat tapi akhirnya kita kenal bisa. Robi Joyo itu terima di pagi pun terornal itu ciri aneh sebutannya rasen hasa. Rasen hasa di dekat akhirnya film mondok warga namanya pondok Ampel pondok Raden Rahmat Sunan Ampel Raden Wisket di Pinter Ilmu Syarif atau Rikohake Kan dipundut mantu Kalian Raden Rahmat, entah putra putri ibu kedua. Raden Rahmat gabungan karwo sing pertama namanya Rod Chandrawati. Chandrawati. Ibu sing kedua Mas Karimah. sing masarima diparingi putra putri loro sing gede jenengane murtasia sing ati jenengane murtasima sing kok pertama diparingi putra gansal Leso ekan lu lanang loro sing lanang loro Namun rajin hidrohi sunan-sunan, rajin kosim sunan sedayu. Rajin fasa, ingkang selalu namanya rajin fasa. Ada sosok penting-penting, penerangan ke tangan dan tak Rajin baca, dipundes mandu, Rajin rahmat, itu putri yang kedua, namanya Murtasimah. Jadi tujuhnya Rajin Bata namanya murta Rajin Mbak Ayu ini Murtasiyah. dijodohake entuk Raden Paku. Raden Paku pengen Raden Airoi Raden. Sebenarnya kalau Airoi Raden itu Raden Paku. Dan Jawa Timur disebut Sunan Diri. Daerah Gresik. Lu masalah oleh dia, kalau lu Sampai tak kembali ya tak bisa rugi. Padahal aku yang nyerama wis sampai sampai. Maka itu cocok putih. Rasin paku atau rasin airnya yakin kalau rasin patah dengan Raja Ramah kok kerasa pisanan kari wong kafir lori joyo. Salah masih saling sedang pakai. Miru kajen nabi. Kajen nabi pisanan kato aku tori. Itu kajen nabi. supaya umat Islam gak dunia ngerti wong Islam bicarakan karo wong kafir juga no asal mampu sing dibutuh Islam tapi nek diwarai tingkat keno Biasanya dia itu anak Kristen, bukan kayaknya. Pasti diwarai. Nah, diwarai orang Jadi yang penting sih jadi mampu. Jadi putus mampu. Lama sendiri. Wong bujo. Jodoh-jodoh-jodoh. Agama Islam dianggap agama penjajah. Mereka keraton itu hijau-hijau di atas, tidak di tempat demak, keraton demak, Raden Pak. Untuk kali itu kita rumah Kristen, Kuti Rizal Jawa. Itu Raja Raja. Jawi Joyo, Rojo Sekahir, mati. Segera duduki anaknya. Lara Jawa kan ada anaknya. Tapi sekarang bapaknya mati, anaknya segera. dewe ra kelatan ketegar kabare sabu dewe masala tapi tu diare wong yo es nang biar jane kelaru es nang yo den ape ya Wong kaya yen ati iki rojo rojo kali kepakewa ati kuwi mung sangang rojo rojo iki iki surat kon masuk ikhlas. Kata kasih termasuk Islam. Mulai dulu kerajaannya orang bijik kata Nabi proses diperkirakan tetap melanjutkan. Kita Nabi. Mengapa kan Nabi yang kau mekak di Madinah kepengen betul dengan Kaabah? Sayyidina Ali diutus kata Nabi bermaksud penjaga pintu Kaabah. menjaga pintu kaca. Badannya disilai kursinya, apa sih jadi kesan-kesan nanti kalau tanam dan kebentang. Lalu kalau itu gegeran menjaga kaca, kalau saya bina Ali, karena saya bina Ali, kursi orang kasih banyak, atas nama Islam dari Nabi Duko dari Sayyidina Ali Sayyidina Ali itu juga dikaji Nabi Soto juga Yesna Regenese penjaga pintu kaca Tiga terus Tali jatat Oli jatat Kita tak kue senyolo Sa'anak putih Kali jajan, kali jajan, kali jajan itu temurun-temurun. Pada hati jauh bakar kali jajan itu turun Islam. Itu kan namanya Jiwesan. Jadi orang-orang belajar itu jauh bakar Islam. Tapi akhirnya penjaga paksa masuk ke Jadi kan dia itu jauh-jauh-jauh. ดีนเ่นสินรับมานานนานนานก็เราชี้เชื่อตัวกับการกับเพื่อนชอบไปดีใจเนาะเรียนรู้ว่าเราไม่ผิดเราบองกแต่เราต้องมาอาศัยกันดี่ังนั้นเราอาจระใช้เวลาเป็นแบบองกราคานะแม่ Kajian nanti harus dipakai ini. Omae dikepung. Mereka Jibril menganggap Muhammad Wong kafir sing ngekom rumah mu arat mafir sirahmu tak tuh bersih Panjang hati jawab aku Jibril Mange wong kafir yang tak Bayar zaman Nabi Mesti bahasa ini tanpa alasan orang-orang. Jadi orang kena ngawur. Dan pun sampai sesuatu tempur diri ini. Pun kalau tak hijrah, dan mati. Kan di mati ngawur, hijrah. Datangnya sini bapaknya sampai hijrah. Mesti jualan Padahal pindahnya itu omae dalamnya ditinggal, perkara mana ditinggal, dirampok, dirampok dari orang kafir. Apa sebenarnya itu? Bukan jadi ngarang kerja. Jadi Islam tidak orang jajah, itu bukan yang ini. Yang orang Islam jajah, bom rakyat. lulane kan nare kan nere mon sekulo niku abul aset orang gereja tetap ngaset ke kiri lulane suwe Inti itu no, kekuatannya abul aset lulane sing suwe Lelehu moro-moro ngedan Nabi apa benar seliramu sing ngaku-ngaku nabi? Ya, aku, ya, aku percaya. Ora percayanya sudah. Aku juga tahu belas kaya kowe. Ayo jajak belas iki. Ona oh, iki dijak belas. Jajak kamane kiai dijak jak belas ngono. Kanjeng Nabi dijak belas. Mana kanjeng Nabi? Bohong. ayat ketuhanan apa? Anu datang berbisiki, ayo kenyal. Niki umpamanya ganja nabi bersemata ini masih itu. Tapi namun di rontok setel bangsa aneh, wangi. Bukan dipercayai. Ganja nabi bisa berbisiki. Anu mana yang hormat aku mau belum siap. Ayo mana mana mana mana Kata hampir mana. Sisi mana? Lantai mana terlalu ngasih akhir salah tinggal. Salah salah tinggal lu karena tinggal berpikir. istilah aturasi orang orang itu tak mengenalai apa. Aku saya saya Muhammad terkisno itu itu itu. Sekarang mesti negatif dok saya, nah aku masih besar. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak. Akhirnya masuk Islam. Jadi orang-orang masuk Islam kan jelas juga itu orang-orang. Karena tadi kan rumah jelas saling kata. Jadi masuk Islam itu apa? Hidayah. Hidayah. Ketujuh sangking Allah. Kalau macam lewat keluar dan ikannya nanti itu tumpuk. Jadi itu senang-senang. Berbeda itu tulangan loh. pamane nek iki gak bisa lalu kan yo bisa dijaluk duwene ono sing masuk esane iku cekak kuwi pamane ya itu termasuk pamane kanjeng Nabi siap lan jilis pamane hamba beras Tanya Nabi, lewat mandalan, di kegila aku jahal sehat, di no dunia. Taman Asia, tekau berburu, bawa tanah ke ramai. Di kandang, di karang semangat, Taman Anda pun anu Muhammad mau iya cara kejahat di kepilo dia tahu. Dan dia tidak. Itu dia. Langsung aja bisa buat cara kami. Berkeru masa kona aneh di kepilo. Nah, tak tahu waktu yang ada, kalau Mulanya kaji nabi tidak berdoa dengan yang berpakai Allahumma fitolmi Sa'inna humna ya'lamun Ya Allah Kusti kau yang menyenangkan Panjangan tak ini tidak sudah Kaji nabi dan juga maksud Allahumma fitolmi Sa'inna humna ya'lamun Ayat tanda itu nerangake wong kafir kafir niku kejaga kekuburane Beteo kepengen bela kekuburane supaya sampai tambah senar tambah sila senengane itu nekane kenapa saya kajian nabi sing pakai pakai dipengaruhi Sahabat kanjeng Nabi niku ana sing suke suke, kaya Abu Bakar suke. Sayyidina Utsman suke, Abdul Rahman bin Auf suke. Ning ana sing pepe-pepe. Sahabat Mu'al, Hudzaifah, Ammar, Bilal, itu pepe-pepe. Dicetak ya, kalau rombongan Yahudi dijak supaya gelem Yahudi. Nabi nolong Yahudi ngajak-ngajak Mu'adudaiza amma karena dua sama Yahudi ayat kemudian. Wajar kalau ibadah. Dua ngarep-ngarep sama sak golongan. Min ahli kitab bayangan sangkan ahli kitab yang dimaksud Yahudi. Mereka selalu dilunakum ingin tol masyarakat jopo ahli kitab yang sirotase. Kelompok yang lebih wongo sing narak-narak Walau miluna orang baca nyasara sesokok dewe eka ila aku saru bejoko nasara lari diri. Dene, kepeke nasara orang rio, dan sasar diri sesak dewe. Nasara orang rio, berarti dene L'acare non nó có perché non nhà usare nada, no? Ci sono. Là trên con hết là cả cái dân an thôi, có đặt hàng càng làm càng. Và mai là thủ lúc nên chữa đã đưa mong sợ là ưu Nè vòng nào sẵn non nào trên nào vòng vòng nó chữa sẵn. kosong baline nek wong Islam Islam nopo sing kudu Islam ora kajarane Kalau ini sering dengan sama kebinya dan tak kembali. Jadi sama perlu perlu. Kalau kata pilih sama perlu perlu. Kalau ada nah ada tak ke, ini pun jalan ini. Kemudian nafek. Nafek akan berseri. Melis masuk Islam akan mawai dorong sifikasi. Apa maksudnya? Pernyataan masuk Islam benar-benar jadi kemauan. Tanpa ada tekanan, jadi tulis. Maksudnya apa? nesono pipi nang kulo lae sing ora trimo nuntut kakak surat itu karek diatur penetrasi jadi kalau keamanan tata tertib Mergo nek disyukur nek jalannya ya cara akhirat dan dunia. Nah cara akhirat ada tiga cara Tapi cara dunia lena ada lagi mulus atau para pesisir adat atau rasa kahan itu pun malah masalah. Karena itu kayak maksa-maksa Ya ahli kitab sibuk ini ya ahli kitab di mata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah. ya Rabbi ijarah. وبارك على نفسي كما اللهم عز الذي كريم يا رب العالمين